Sestā nodaļa No uztraukuma pie pārliecības Droša sirds un pārliecināts prāts ir divas nemirstīgas debes dāvanas cilvēcei. Mentālas, vitālas un fiziskas raizes ir reālas, taču no mums ir atkarīgs tāds pieņemt vai atraidīt. Nesot sevi uztraukumu, mēs nesam lieku nastu un mazinām mūsu izredzes. Pareizā pieeja vienmēr saglabāt prātu klusu, līdzsvarotu un mierīgu. Ja prāts būs mierīgs, spēsim skriet uz savu mērķi visātrāk.